Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 17, 1975 Itinaas sa pagiging archdiocese ang diocese ng San Fernando, Pampanga. Kinabibilangan ang archdiocese ng San Fernando ng buong civil province ng Pampanga kasama ang diocese ng Iva, Tarlac at Balanga. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ito ni Archbishop Pasiano Aniceto kasama sina Bishop Roberto Maliari at Bishop Pablo Virgilio David bilang mga auxiliary bishop. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.